Burdinbidearen ibilaldia antolatzen dute gaur CRT Sudrai eta Lab sindikatuek eta gurekin trenbideetaz mintzatzeko, trenbideetako CRTko peio dufo, egunan. Egunen. Senatuan eh, pasatu da, asteuntan, esentzefaren eh, reforma edo Burdinbidearen bidearen itun berria, izen ofiziala emaiteko. Astapeneko testua baino hobeki senatuan pasatu dena? Eh, nik egenen nuke txarrago, gobernuak ibel egin du bi pundu nagusitan, baina uh, orokorrean uh, gero eta gehiago ikusten da uh, tekstu horren uh, elburua egenen nuke, argiki egana da, hor egun batez eh, pasatzen bagira pribatura uh, pribatuak irabazten balu uh, bide baten uh, ibila araztea uh, gero berrit sartzen bagila SNCFN uh, akitania berrian postu bat atseman behar gaituzte albada beste naz frantzian Ordan, horiek diote bai, uh, zuen lana segurtatua da, azken finean hor uh, sartu elementu batzuk erraiteko, uh, Azkenean, eh, bai, eh, sigurtatu azaigu lana, baina eh, baina lana nun, lana nora, lana norekin, eta ze baldin zetan, hori ez da, fitxik sigurtaturik, hori lehen puntua da, eta gero bigarrena da, serbitxoa sakrifikatzen dutela, lehen egan bezala, eta hori ez dute hortan ezer aldatu. Mm. Bada beste gai bat ez dutena aldatu, erregimen bereziaren eh, gaia, xemino eh, semino dako, ez da izanen, hortan e, amor eman behar da, ez da, ez da atxikitzen alko hori? Uh, ez dugu amore maten, alde batetik, gero gezurretan ari dira uh, erraten duterarik berrientzat gertatuko dela onibakarik, bakarrik, uh, diakin behar da, semino bat pasatzen bada filial batean, uh, adibidez nilik asua izanen da, edo merkantzien garaioa uh, eh, SNCF-etik kendua izanen da, orduan SNCF uh, eh, enpresa taldean egonen da, baina ez SNCF barnean, eta olako langileen zat, ama bost hilabeten buruan, uh, eh, orra, estatutua kendua da, edo uh, ama bi puntutik uh, edo bederatzi kenduak dira, ez zaigu fitxik segurtaturik uh, ondoko Aipatzen dena eta sindikatu batzuk uh, galde egiten dutena da, ba, ikusiko du, eh, konkurrentzia izanen direlarik beste enpresa batzu, langile batzu enpresa batetik bestera pasatzen alko dira, hori aipatu duzu, eta eh, bada pundu gako bat edo dena, eh, esentzefarat behiz jiteko aukera izaitea, Hortan, e, nola ikusten duzu, eh, eman ditu behme batzu, go behmeak, bai, edo bai, senatuan agutatu, edo onartu den testuak? Ba, bat ere, hortan erraten nuen, eh, hastian, horra, eh, eh, adibidez, eh, nibezalako langile batek, erran balu, eh, pribatura duaten naiz, edo pribatuak hartzen nau eh, nire trenbidearekin, errenen nuke, zentaula pasatzen da, lotua gira gure, gure eh, ere muari, eh, ebe, berriz esentzen aukera sartzeko, berian eh, akitania berri, berrian behar bada postu bat izanen nuke. Ordan, uh, eh, eh, gure dilusariako sariak oso apalak dira, eh, ni adibide bat maiteko, mila sortzi lehune euro irabazten ditut, diakinez uh, emedetzi urte espalditasun uh, uh, bautela enpresan, ez da inbeste, eta olako dilusari diru bat entzat, ez nahi zibiliko limogen, bordalen, edo ez dakinu, ni mengoa naiz eta hemen ego nahi dut, ordan, ez, dugu olako riko nartuko, ez da posible olako horik entzutea ere. eta erako izan berritaike konkurrentzia, orai eh, ikusten den bezala. E, aipatzen da, jadanik eh, hemen, enpresa batzu interesatuak liratekeela eh, liratekela, hemen golinen hartzeko, e, Ipar Euskal Egia, eta urgunago ere Akitania hartzen bali badugu? Bai, bat dira zogumuguak, Akitaniako eskualdeak bere merkatua egiten ari da, nuke, eta horietaik bat Euskotren da, Euskotrenen gana joan da Jose Diauna, eh, galde egiteko, hien proposamena egitea, baina ez bakarrik ipar eh, Euskal Herrian, baizik eta e, akizetik, edo endaiatik bordalera ino, paue eta ingurumen guzi hortan azken finean. hori aipatzen da, badakigu e, izketak izan direla horren inguruan, gure entzun dugunez, e, Euskotren ez da interesatua, bainan ez dakigu eta hor ikusten dugu ere enpresa initzek ez dutela inbeste interesik baizik eta horra gaur egun Alain Rousse ari da eh, dena prestatzen uh, irekitzeko uh, eta jakin behar da ez dela konkurentziarik izanen azken finan. enpresa bat autatua bada, enpresa horren treinak izanen dira bakarrik eta besterik ez. Ez da izanen eusko tren eta sncf tren bat eh, TER gizan, izanen dira TER guziak, SNCF-erenak edo eusko trenenak. Ez da uh, eh, diendeak pentsatzen duen bezala konkurentzia bat izanen azken finean, gezurak dira. Ba, Ibilbiden banatze bat. Eh, hori da, hori da. E, konkurentzia horretarat eh, prestatzeko, SNCF-an nahi dute albezain kompetitiboa izaitea, zoharen gaia hor da, zohikaragahia du SNCF-ak, alde horretatik, estatuak itzemandu parte bat bere gain hartzea? Bai, parte bat, uh, berrogoi eta amak uh, miliak eurotik, guti gora bera, eh, hogeita ama bost hartuko luketela uh, bi urtez. Ba, hogei uste dut, uh, trompatzen ez banaiz, bi eta urtean, eta ama bost eh, bi eta hogei urtean. Hora, uh, guk diogu urratz bat dela, baina ez dute dena hien gain hartzen, jakinez uh, hoiek sortu dutela eta ez uh, esentzefak, orduan hori alde bat eta bigarrena da EPA luzea dela eskatzen genuena zen lehen bairean hartzea, eta eta egiazko alternatiba bat bilakatzeko tren, trenbidea eta treina gaur egun ez dena. <clears throat> Orduan eh, ora, urratz bat, baina ez da nahiko eta badugu, eh, badugu onion borrokatzeko. Burdin bidearen ibilaldia iraganen da ostegun untan bai honan, amekontatik goiti beltokitik abiatuko dena. Sufrearen bidea proiektua eta seminoten sustengatzeko, deialdia luzatzen dute hainbat sindikatuk. Train bideetako CGT-ko peio dufo, ostegun untako gomitago izberri. Peio Dufo, eh, dugu senatuan onartu behi duten eh, testuan eh, zer eh, ikusten zinuen onik eta zer txarrik, berezki txarrik aski ezkor urertu dugun bezala. Hori ikusita greba da, greba antziste, ogoita zazpigarren eguna duzue, greba noiz arte eta zebaldintzetan. Eh, greba noiz arte eh, hori uh, eh, astapenean uh, ikusia zen ekaina buka ere arte, gure zikloa burutuko zela, aldiz uh, hori gira prestatzen uh, udan irauteko argi da. Euh, badakigu iraunez bakarrik irabaziko dugula. Gaur egun euh, presio handi bat bada, euh, bereziki merkantzien garaioaren gatik, enpresa handia initzek uh, material eskasa dute eta badakigu presio bat sortzen ari dela ba, asia da dela zenbait aste diadanik baina nor laken adibidez edo artik zen ba, enpresa bat jarra da deitzen dena, eta horiek ez dute gehiago produkturik lan egiteko, eta eta greba, grebari grebaren gatik, edo grebari esker erganen nuke, eta eh, horra, behira behiraun behar dugu, eh, ekonomia eh, ongi ukatu arte eta ongi indar handi bat eginen dugularik gobernuak gibel eginen du. Ez duzu baldintza finkorik greba gelditzeko? Uh, ez, argita garbi uh, gaur egun, horra baitugu uh, bederatzi gai horoko zora zen bat, baina behar da dilustatu ere, zenta zora pagatzen bada, dilustatzen ez bada, ez da atera biderik, orduan hori beste puntu bada, eta baldintzak horra uh, horiek dira, gure eskaerak dira, eta beti lau, uh, esentzefeko lau sindikatuek, gira borrokan, uh, eh, dut barne bai CGT unza, eta barne CFDT eh, eta ba, unza, barkatu, e sudrai CFDT mhm. eta unza aspalditik gobernoak zion alterako zira mugimendutik eta sekulan uh, eh, niorkezuen pentsatuko gertatzen ari da, uh, hain handia da langileetan niorkezuela morreman nahi, orduan horra uh, irauteko prest, borrokatzeko prest, eta ondoko asteetan ere ekintza berriak antolat antolatzeko prest. Bon. Pasatuko gira elkarrizketa honen eh, alde baiko gerat, eta sufrearen eh, bidea ipatuko dugu. Burdin bidearen ibilaldia antolatzen baituzue eh, gaur, manifestatzeko, protestatzeko manera bat da, baina ze ideia da burdin bidearen ibilaldi horrengi Ba, guk eh, hainitzetan entzuten gaitu zue behar bada aserregarelarik, baina uh, aspalditik ere proposamen hainitz egin ditugu, uh, eh, baiona garaziko trenbidearen zat, hori gauzatzen ari dena, eta ondoko uh, bi urtetan iduriz gauzatuko dena, eta badugu beste trenbide bat hemen uh, Iper Euskal ez dena, edo guti, da uh, sufreko linea. Gaur egun trenbide hori baionaren bahnean, uh, pasatzen da eta sufrea uh, libratzeko uh, uh, enpresa batean uh, erabilia da egunero baina eh, izigarri guti azkenean. Eta trenbide hori, baionako geltokitik abiatzen da, eta angelura ino joaten da, eta, eta toki uh, eh, garantzitsu eta tik pasatuz, erganen nuke. Ordoan, eh, hori aspalditik galde egiten dugu guk, obraen egitea guti dira, eh, zenbakia badugu, eta jarrene etxegarai proposatu izan zaio, eta dosiera eskoetan di, uh, du, diadanik, dola bi urte eman Hori, eh, uh, barkatu, diendarteari mhm. irekitzea, uh, tren gisa, uh, barne, erri barneko tren bat uh, erabil, uh, erabiltzeko eta autogutiago izaiteko. E, bide horren interesa, zer da, bidea, leko estrategikoak direla, bada beste abatailarik? Ba, ba, garantzitsua da, zertarako, uh, joan daiteke bokaleko uh, ondartzatik eta Franzazia edo Eh, la bide hortarat. Eh, eh aturiko itzulia eginez eh, gu lehen parte partea landu duguna geien da uh, geltokitik eta franzazia hortarat eh, labar bide hortarat angelura ino zertarako interes da hori zenta konexioak izaten aldira beste trenbideekin, uh, eh, gana eman dezagun... Glenen adibidez? Bai, Glenen, gu geltoki bat uh, antolatzea pentsatu dugu Glenen, nun uh, juntatzen diren uh, trenbide guziak garaziko trenbidea Glenen gelit, geldi daiteke, uh, paueko trenbidea ere hor geldi daiteke, denak juntatzen baitira, eta endaia uh, bordare trenbidea ere hor geldi daiteke, denak juntatzen dira toki hortan, bada ere mua, eta leheneko uh, aparkalekutik egin daiteke uh, tunel bat uh, duaiteko tremide horietara. Horrek emaiten du ere, konexio ajunta Baionako barne, barnearekin eta Baiona txikiarekin eta Baiona handiarekin. Horrek badu interesa izigarri handia. Bigarrena da eh, ondoko geltokia litzateke Floridan, hori ospitalean, azkenean. Baionako ospitalean badakigu sekulako arazoak direra aparkatzeko eta horbiltzeko. Eh, hor... Uh, bada loga, bada kasean, et dena denak toki berdinean, eta trenbidea pasatzen da hor. Hortxe, ordoan uh, gure proposamena hori da. Eta gorko ibilaldia izanen da baionako geltokirik, geltokitik, ospitale arte, justuki erakusteko egin garri da, egin dezagun. Guk sifratu uh, dugu hori, uh, orokorrean, milioi euro kostatuko luke jakinez eh, eh, aglomerazioak eman zituela eun eta hogei milioi euro uh, trambus horien egiteko, Eh, gu pentsatzen dugu, interes handia dela, uh, eh, burdin bidea hor da, bakarrik eman behar dena da eh, leke, ezakin nola reiten den, geltokitan, bai, uh, jausteko jende artearen hori plantan mm. eman behar da, bizpailu elu uh, egokipen, baina orokorrean dena prez da, eta eta urte batez edo bi urtez plantan emaiten alda hori. Bai, ze iritzi dute justu mugikortasun sindikatuak eta euskar elkarguak? Ba, diru, diru kondua, baina uh, eh, hastian eh, egan bezala guk baztertu genuen egan ez, ez da inbeste, ez da inbeste, bat ere. Uh, gero, horra, proiektua uh, gogotsu dira proiektu horrekin, baina ez da gauzatzen. Eta gauzatuko derarik, horiek eranen dute, horiek eraman dutera, uh, burua da gauzatzea albezen goiz lehen gauza, eta bigarrena ez ukatzea, nundik heldu den ere eh, proiektu hori, zenta burdin bideetan, diakintza eh, dutenak dira langileak ez dute politikariek eh, politikariak, eta baituzte gaitasunak, baina hortan e, bakarrak gira olako gaien proposatze proposatzeko gai, ba, ezken fina. Mm. E, trambusa haipatu duzu, ez da hori problema bat, behar bada, trambusarekin konkurrentzian sartzea, hola, baiona, barneko mugikortasunaren sailean? Ba, bat ere zen eta trambusa ez da konek, konektatua izanen eh, direktuki eh, eh, beste trainekin azken finan. Hor dugun helburua da horren erdilo sentsu bakoitzean train bat izaitea ganetorriak egiteko, ba, beste geltokiak aipatzeko justu, eh? uh, mahuet hor bada zean lehonen ondoan, Bada, aparka leku zigarri handia ez dena bate erabilia gaur egun, eh, hortan gelditzea, gero uh, arenak eta eta forum uh, eros tokia, gero eh, konforama, uh, kastorama barkatu, eta daso enpresen hain zinen, hor ikusten da ere tremidea pasatzen dira, eta bururaino uh, aturri bazterrean. Em, bururatzeko, azken galdera gisa, Bayona garazi treina ere aipatu dugu, e, aipatzen dira hor dutegi behiak, aipatzen dira mm, e, eh, Bayona kanbo zatian ere tren gehiago, hori jadanik aipatu izan dugu, ikusten duzu begionez, aipatzen diren aldaketak? Ah, bai, eh, gu gira, horren astapenean proposatu ditugun eh, gauzak uh, uh, gure gandialdu dira, orduan bai, begi izigarri honez, azkenean alternatiba bat zenenda da autoari baionara urbiltzeko uh, barne eranen nuke, garazitik bereziki, ez da toki guzietatik hartzen alko treina, baina uh, badakigu garazi, kanbo, ustaitze eta bide hortan sekulako autometaketak direra eta jendea urbiltzen dira hortik baionara ino egunero, hor bada atera bide bat azkenean. Pio Dufo, itzordua, ibilaldiaren zat? Bai, amaiketan, amaiketan eh, don, uh, barkatu, bai honako geltokian, eh, itzordua, politikari, sindikatu, eta sustengu sustengo guziekin uh, martxaurien amaiteko, eta uh, ospitalean ekin zaberezi bat ere dugu, servitzu publikoa mantendu berbaitugu. Tremidetako zerreteko, Pio Dufo, mil esker gure galderek erantzunik. Mil esker zuri.